sadisan jambo la sita min almukhalafat alshar'iyya katika mikhalafa ya kisheria mushahadatu almusalsalat wal aflam alhabita jambo la sita katika mambo ya, haram na ni makosa ya kisheria kufanywa na wanawake mushahadatu almusalsalat ni kutizama series eh ni kutizama filamu mushahadatul musalsalati wal aflam ni kutizama hizo musalsalati na filamu alhabita zilizoporomoka kimaadili alhabita zilizoporomoka kimaadili ikawa wewe una series yako mwenyewe unaifuatilia kama ni ya kikorea au ni ya kihindi eh au ni ya Kituruki kwa sasa maana balaa hili limekuwa kubwa sasa kutoka Uturuki imekuwa watu ni kufuatilia filamu za Kituruki tu mtu atatoka eh halka namba moja mpaka mamia huko kuna watu wanafuatilia filamu mtu ana mwaka mzima akosi wengine wanakesha na ni filamu ambazo zinaeneza maadili ya hovyo kabisa ni filamu zenye kueneza upagani kwamba watu waachane na dini zinawajenga watu kidunia zaidi na kisekula ni filamu zenye kueneza itikadi chafu juu ya Allah na juu ya Uislamu kwamba watu waone dini ni ushamba na kwamba mtu mwenye dini amepitwa na wakati filamu zenye kueneza wanawake wa Kiislamu kuacha stara na kuacha hijab ni filamu ambazo zinawapoteza vijana kwa kuwasukuma katika mambo ya haramu na kuonyesha kwamba mambo hayo ni sehemu ya miradi ya kupata vipato vijana wanashawishiwa kuwa wasanii kuwa waimbaji wa miziki kuwa waigizaji eh, au wakata viuno wakawa ni madansa eh, watu wanajengwa katika mambo kama hayo na mambo mengine mabaya zaidi ya haya katika mafilamu ya kileo filamu hazina adabu na kuna watu wengine watatizama hizo filamu tena mbele ya watoto mbele ya watu ambao wanawaheshimu filamu hazina maadili zinazungumza mambo ya mahusiano ya kimapenzi zinawafundisha vijana namna ya kutongoza mbinu za kuwapata wasichana pengine watu wakakisi pale na wametoa macho katika katika skrini pale uko na watu na waheshimu maadili maovu ambayo achilia mbali kwamba si ya Kiislamu wala hayakuwa ni maadili ya Muafrika hili ni katika mambo mabaya na alhamdulillah shekhe amelitaja hapa ni kutizama mfululizo wa video na mafilamu yaliyoporomoka kimaadili wa min almukhalafati aidha mushahadatu ma harrama Allahu min almusalsalati walaflami alhabita ni kutizama yale ambayo ameyaharamisha Allah katika hizo eh, video za mfululizo ambazo zimepangwa kwa namba eh wal aflami na filamu alhabita zilizokosa maadili wal majallati kadhalika kutizama majarida pana watu kazi yao ni kusoma majarida ya hovyo hovyo ima wananunua majarida katika mastationari mbalimbali na katika mabookshop au wana download hayo majarida katika net kwenye internet na wanakuwa nayo katika simu zao wanasoma visa na habari mbalimbali za hovyo hovyo wal majallat na, ku, na kutizama vile vile e, majarida allati tad'u ila kulli radhila majarida ambayo yanalingania katika kila jambo baya katika kila ovu watuhadhiru min kulli fadila na majarida ambayo yanatahadharisha kutokana na kila lililokuwa bora ni majali, majarida ambayo hayana kheri yanaleta maadili mabaya na yanakataza maadili mema walmajallati kadhalika kushuhudia na kuyasoma majarida allati ambayo hayo majarida eh tad'u ila kulli radhilatin yanalingania na kushawishi katika kila jambo baya watuadhiru min kulli fadilatin eh na yanatahadharisha na kuwaweka watu mbali na kila jambo bora ni vitu viko vice versa kabisa kinyume kabisa na Uislamu Sheikh anasema fattaqillaha amatallah basi muogope Allah ewe kijakazi wa Allah ewe mwanamke ewe msichana muislamu i'lami annaki mas'ulatun na ufahamu mwanamke wewe kwamba hakika wewe ni mas'ula ni mwenye kuulizwa inda Allah eh? an hadha al-amri kuhusiana na hili jambo usidhani kwamba hayo unayoyatizama na hayo unayoyasoma yatapita bure tu utakuja kuulizwa kwa sababu viungo vyako vitakuwa ni hujja ima ni hoja kwako wewe hujjatun laka ima ni hoja ya kukutetea au alaik au ni hoja ya kukuangamiza hivyo viungo unavyovitumia sasa hebu angalia viungo vyako vinatumika kwenye mambo gani qala ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Isra inna as-sam'a wal basara wal fuada كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد hakika masikio na macho na moyo inna sam'a wal basara wal fuada hakika ya masikio na macho na moyo kullu ulaik vyote hivyo kana anhu mas'ula vimekuwa ni venye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala masikio yako yataulizwa na macho yako na moyo wako na, na viungo hivi vitazungumza haki vitakushuhudilia wewe juu ya haki sasa chunga sana unasikiliza nini kupitia hayo masikio yako eh? chunga sana unatizama nini wewe kupitia hayo macho yako chunga sana unahifadhi nini wewe katika, katika moyo wako moyo umehifadhi miziki ya kila aina mpaka miziki mingine ya lugha ambayo si lugha ya kwako angalia watu wanavyochezewa na sheitani mtu kajaza miziki katika moyo kwa sababu saa zote ukimkuta na earphone anasikiliza mziki sio kama kuna Qur'ani hapo au mawaidha au darsa ni mziki miziki ya kila aina miziki ya kibantu eh miziki ya Kiamerika, Europe huko, haya miziki ya, ya bara Hindi, miziki yote anaijua, anaimba mpaka Kihindi na ni Mmakonde tu, lakini kwa sababu alivyohifadhi hiyo miziki, ukimwambia akuimbie Kihindi hapo utashangaa kwamba huyu ndio yule anayetokea na njilinji huyu, mbona kama ni mtu wa bombe yule Namna vitu hivi vilivyowaathiri watu hebu tukomeke na mambo haya wanawake wa Kiislamu chukueni mafundisho hapo sabian jambo la saba ambalo nimeligusa hapa shaka amelileta sasa na hapo nitapita tu istima'u alghinai katika mikhalafa ya kisheria ni hili sabian na jambo la saba katika makosa ya kisheria istima'u alghina ni kusikiliza miziki Allahu almusta'an Allahu almusta'an hapa pana balaa zito hapa hata hasa katika wakati huu tuliokuwa nao watu wengi wamejaribiwa na hili jambo subhanallahi alazim wa nas'alullaha as-salama na hizi simu zetu hizi smartphone hizi simu janja hizi ambazo zina kila kitu hapo ndani zimekuwa ni balaa leo utawakuta watu wameziepusha TV katika nyumba zao ukiingia nyumbani kwa watu wa dini Masha Allah katika nyumba nyingi za masalafi hakuna TV hakuna watu wameondoa ma TV lakini simu zetu kwa sasa namna zinavyotumika ni zaidi ya zile TV nyumbani watu wamepoteza maadili kwenye simu mabalaa yote wanayatizama kiasi ambacho hizi mada za picha hizi na kutizama mambo ya haramu zimekaribia kutoweka kuzungumzwa katika sawafu za ahlusunna maana mwingine anaogopa hata ninaanzaje kuzungumza maana ujiulize maswali simu yangu ikoje natizama nini mimi huu ni mtihani umekuwa mkubwa sasa achilia mbali mambo hayo labda hao wenye kutazama kutizama habari tu labda matukio fulani achilia hayo pana mambo ya miziki sasa watu wanafuatilia wasanii wa miziki na vibao vipya vilivyotolewa watu wanavijua na kuyajua majina ya hao wasanii na kwamba ana albamu ngapi eh, na, na, na, na kibao chake kipi kimetrendi hivi sasa mabala watu wanajua mambo hayo na wakati mwingine mtu akajisahau ukamsikia anaimba hasa wanawake wakiwa anafanya shughuli zake vile vipande vikamtoka kwa sababu tayari vimejaa vime, vime katika akili mtu anafua unamsikia akiimba anaosha vyombo vyake unamsikia kuna kitu anaimba si kama anasoma Qur'an Allahu musta'an wa min al-mukhalafat wa min al-mukhalafat na miongoni mwa makosa istima'u al-ghina ni kusikiliza miziki wa hadha haramun na jambo hili ni jambo la haramu binasi al-kitabi was sunna kwa ushahidi wa moja kwa moja wa kitabu na sunna Qur'ani na sunna zimekataza suala la muziki ni jambo la haramu قال تعالى أمسم الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين hii ni sura Luqman aya ya sita wa minan nas na kuna miongoni mwa watu eh man yashtari lahu alhadithi yule ambaye ananunua na kupromoti na maana hiyo ina maana ya kununua na kueneza eh wa minan nas na kuna miongoni mwa watu man yashtari lahu alhadith yule ambaye ananunua mazungumzo ya upumbavu maneno ya pumbao yasiyo na maana liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin kwa ajili awapoteze watu na njia ya Allah na kuwa na elimu yoyote wayattakhidhaha huzwa na anaifanya hiyo njia ya Allah kuwa ni, ni, ni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 kuwa ni upuuzi na mzaha ulaika lahum adhabun muhin hao wana wao adhabu yenye kudhalilisha waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna alhira والحرير والخمر والمعازف والحديث ثابت na hadithi hii imethibiti haina shaka yoyote inda al-Bukhari kwa baadhi ya matamko yake wa inda al-Imam Abi Daud min hadithi Abi Amir wa Abi Malik al-Ash'ari kama alivyoelekeza hapo chini shekhe wetu eh na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na huu ni ushahidi wa pili katika hadithi ya mtume alayhi salam wa uharamu wa kusikiliza miziki mtume anasema la yakunanna fi ummati aqwamu na wallahi watakuja kutokea katika umma wangu watu ambao la yakunanna fi ummati aqwamun na wallahi watakuja kupatikana na watakuja kutokea katika umma wangu watu ambao aqwamun watu ambao yastahilluna alhira wanaihalalisha tupu alhira alfarj ni tupu kwa maana azina wanahalalisha zinaa na wallahi alazim huwezi kusema sasa eh watakuja kutokea balaa hili kwa masikitiko makubwa lipo sasa azina zinaa imekuwa ni biashara yenye kutangazwa na imewekewa bei kwa vile unavyotaka wewe wallahu almusta'an wallahu almusta'an madanguro yaliyoanzishwa yali klabu za usiku eh baadhi ya mitaa na baadhi ya maeneo yanajulikana kabisa hapa ni mahala fulani wamejikusanya wanawake kwa ajili ya kazi ya kujiuza na wala hakuna maneno mengi hapo na wanahojiwa na vyombo vya habari na wanazungumza wanawake hao biashara yao wanavyoifanya bei zao wanavyopatikana wanatoa na namba zao za simu na wanasema kwamba hatuna kazi ya kufanya hatuna ajira tumeamua tujiajiri kwa upande huu jambo limefikia kwenye kiwango kibaya kabisa jambo la azina az zinaa imekuwa ni jambo rahisi kabisa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitabiri hali hii ni watu wa ovu sana hawa kwa hiyo watahalalisha tupu walharira na mavazi ya hariri eh hichi ni kitambaa maalumu ambacho ni haramu kwa mwanaume kuvaa kwa sababu hicho ni kipambo cha wanawake walkhamra na wataihalalisha pombe walmaazifa na watahalalisha ala za muziki almaazif hizi ni ala za muziki vile vyombo vya muziki unavyojua wewe kinanda eh gitaa zile drums sijui na vinginevyo zile ala za muziki zote na hakuna muziki bila ala instrumento lazima iwepo hiyo ndio pana mziki hapo na ule mdundo ule ndio wenye kuleta utamu katika miziki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyatabiri mambo haya kwa hivyo katika jambo la haramu na jambo la mukhalafa enyi wanawake wa Kiislamu ni jambo la miziki muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye jambo hili mchungeni Allah subhanahu wa ta'ala katika kuliingia hili jambo la haramu unaweza ukajidanganya na hizo earphone kwamba jirani yako hawezi kusikia umekaa chumbani kwako watu wa nje hawezi kusikia eh tofauti na mtu aliyefungua jisabufa lake ikawa miziki inasikika wewe umetia earphone zako au headphone zako hakuna anayekusikia naam unaweza ukajificha na viumbe ukafanikiwa katika hilo fakaifa rabbiki? vipi mola wako alkhaliq aliyekuumba al-Mudabbir mwenye kuyaendesha mambo alladhi ya'lamu sirra wa akhfa mola ambaye analijua la siri Allah ambaye anayajua ya siri na yale yaliyo ndani kuliko siri maana kuna yaliyo yaliyojificha kuliko siri maana siri unaweza ikawa kuna mtu anaijua siri yako na wanadamu wako hivyo lakini kuna yaliyojificha inawezekana hakuna mtu mwenye kujua zaidi ya Allah Allah akayajua hayo huyu naye Allah hakuoni kwamba unasikiliza miziki ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir hivi kweli asijue aliyeumba yeye ni mpole mwenye habari nyingi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أين المفر utakimbilia wapi wewe hii minongono yetu yote Allah anaisikia sikwambii kuzungumza kwa sauti sasa vipi mziki si kusikiliza miziki pana baadhi ya wanawake anafikia mahali akiwa peke yake anacheza wako hao na kila mtu anayejua nafsi yake utamkuta akicheza akiwa mwenyewe na pengine huo mziki ashatizama video zake ile miondoko ya kucheza pia anajua namna wanavyocheza kwamba sijui mchezo huu achezwa hivi hii achezwa hivi pia ukicheza kishamba shamba pia anakukosoa pia mbona unacheza hivyo bwana eh usicheze hivyo wenyewe wanafanya hivi umejuaje ni mtu anafuatilia mambo hayo Allahu musta'an eh walghinau Sheikh anasema na miziki yumbitu nifaka fil qalbi na mziki unaotesha unafik katika moyo kwa sababu mziki unaua moyo midundo hii haya ni mambo ya sheitani almaazif moyo unakufa eh miziki au mziki unaua nyoyo Ah, unaotesha unafik walghinau yumbitu nifaqa na mziki unaotesha unafik fil qalbi katika moyo kama ruya anil imam ahmad rahimahullah kama lilivyopokelewa hilo kutoka kwa imam ahmad rahimahullah amesema ruya kuchukua tahadhari kwamba ikiwa maneno hayo ya yaliyosemwa hayakuthibiti kwa imam ahmad basi ameshasema ruya ametumia sighatu at-tad'if وسبب صيغة الجزم للصحيح والحسن وصيغة التمريض لما سواهما ألفية العراقي هايا كما روي عن الإمام أحمد كما اللي ببكي وهيلو كتغناني والإمام أحمد شكنا نسيما فاستبدليه بكلام الله بس يبدليشه ومزيكي kwa maneno ya Allah badala ya kusikiliza miziki sikiliza Qur'ani ukhti sikiliza mauidha sikiliza durus achana na miziki eh fastabdilihi basi badilisha huo usikilizaji wa miziki bikalamillahi kwa maneno ya Allah kwa maana alquran والاشرطه الاسلاميه المفيده والنافعه nabadilisha hiyo miziki kwa kaseti za Kiislamu zenye faida na zenye manufaa eh chukua flash jaza mawaidha chukua memory card yako jaza kabisa kama simu yako ramu yake ni kubwa kapasiti yake ni kubwa jaza durus weka Qur'ani muda wote unasikiliza nurun ala nur hiyo ni neema na wallahi pana watu wengi wamefaidika kupitia hivi vyombo kwa mambo ya kheri magrupu yako yawe ni magrupu ya dini kila mara unapata mambo mapya ya Kiislamu na unafungua unasikiliza kama ni makalati unasoma vipeperushi mbalimbali wa hakadha ili jambo la mziki hili ni mtihani mkubwa sana na linahitaji mazungumzo zaidi ya haya sikwambii wale wenye kuweka vipande vya miziki katika status zao kwenye masimu huko aa ah, ili, ili ni balaa jingine nalo eh thaminan tunaendelea kidogo jambo la nane khurujul mar'ati muta'attiratan ni kutoka mwanamke katika nyumba yake khurujul mar'ati kutoka mwanamke kwa maana ndani ya nyumba yake mutaatira hali ya kuwa ni mwenye kujitia manukato wanawake wakatoka katika majumba yao na kuja mabarabarani madukani huko masokoni wakiwa wamejitia manukato mke kajitia uturi na marashi anukia kama jini yuko yuko njiani hili jambo la haramu haifai ukajitia manukato ukatoka shaka nasema wa minal mukhalafati na miongoni mwa makosa khurujul mar'ati muta'attira ni kutoka mwanamke katika nyumba yake hali ya kuwa amejitia manukato umejifukiza maudi umejipulizia marashi au umejitia umejipaka mafuta yenye, yenye harufu kali kiasi ambacho ukipita watu wanasikia harufu yako eh wa hadha haramun na jambo hili la, la kujitia manukato kisha ukatoka nje ya nyumba yako ni jambo la haramu bal min kabairi dhunubi bali ni katika madhambi makubwa hili jambo sio haramu tu ni katika madhambi makubwa hebu sikiliza mwanamke wa Kiislamu wewe ambaye hutoki mpaka ujifukize maudi siji kwa ajili ya nani dressing table yako imejaa marashi pale kwa ajili ya kutoka ni katika madhambi makubwa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume صلى الله عليه وآله وسلم إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية الحديث عند الإمام أبي داود وعند الترمذي والحديث صحيح نباذي ونوشوني ونقوم من حسن من حديث أبي موسى الأشعري إيه؟ هنا حديث أبي موسى الأشعري إذا استعطرت المرأة idha sta'tarat almar'atu pindi atakapojitia manukato mwanamke marashi eh famarrat ala qaumin akapita mwanamke huyo kwa watu akapita mbele ya wanaume au sehemu walipo wanaume wanaume wa kando liyajiduri rihaha kwa ajili waipate harufu yake kwa maana yale yale manukato yale kama wanavyosema watu amejibwabwariza kajimwagia kisawa sawa eh ili watu waipate harufu yake fahiya zania mwanamke huyo ni mzinifu fahiya zania amepewa hukumu ya kuzini kwa kila yule ambaye ataisikia harufu yake minarijali utabeba madhambi mangapi wewe ha? utahesabika umezini na watu wangapi wewe kwa wale ambao wanasikia harufu ya manukato yako na ndiyo maana ahlul ilmi wakasema hili, hili ni dhambi kubwa kwa sababu mwanamke ambaye kajitia manukato ili watu wengine wakando wayasikie hata kama hajapanga kwa ajili wasikie lakini ndio hivyo yananukia sasa marashi makali na wewe umeitia marashi hayo ukitoka ndani hukumu yake atahesabika mwanamke huyo amezini wa wazina kabira min kabairi dhunub wakizungumza maneno haya wanawachuoni haina maana kwamba sasa mwanamke abakie sasa ananuka kikwapa kwamba sasa asioge wala asitafute ma, ma, ma, mafuta mazuri wala asijipake marashi tunachokizungumza hapa ukhti katika imani kuwa mwelewa ni kujitia manukato ukatoka ndani ya nyumba yako lakini ukiwa ndani ya nyumba yako chumbani uko na mume wako jipulizie manukato unayoyataka nukia zaidi ya jini bali ukiweza jiroweke kabisa tafuta swimming pool yako au kama ni, ni, ni pipa jitumbukize kule kwenye manukato ujiroweke mpaka mume atakaporudi hakuna neno mpambie mume wako lakini sio ukitoka katika nyumba yako na ukiwa nje huku nje uta, uta, utajipaka mafuta ya kawaida eh? ambayo harufu yake siyo kali na leo hii kuna manukato pia ambayo harufu yake haitoki inabakia ndani ya mwili wako labda mtu akusogelee au hizi zinaitwa roll deodorant hizi zenye harufu ya kawaida sawa tunazungumzia ni yale manukato ambayo ukijipaka watu wanasikia tasian jambo la tisa katika mambo ya haram kathratu khuruji nisai ila alaswaqi wingi wa kutoka toka wanawake kuja masokoni maana kuna baadhi ya wanawake ni kiguu na njia wanapenda kutembea kulikweli tena bila ya kuwaga ukitoka ametoka na haya ni maradhi wanayo wanawake wengi sana wanapenda mwendo pengine kila kitu wanacho au akiku, akikutuma utamletea kwa maana akiandika meseji yake ninahitaji hichi hakuna nyanya hakuna vitunguu hakuna kitoweo tumeishiwa na unga na kadha utamuagiza mtu vitanunuliwa vitapelekwa lakini ana lazima atoke na ukimnunulia ukampelekea ananuna kwa sababu lazima aje sokoni ni mtu anapenda kutembea kutoka nje ya nyumba yake bila ya sababu vitu utakavyovileta wewe atavikosoa makusudi ili ili siku nyingine usilete haya ndio nyanya gani hizi wanakupiga wewe hizi ndio nyanya hizi vitunguo ovyo ovyo ili ukasiri kumwambia utaenda kununua mwenyewe anataka kutoka kutoka bila sababu za msingi kwa wanawake ni katika mikhalafa msikilize shekhi hapa wa min mukhalafat na katika mambo ya kimakosa kathratu khuruji nisaa ila al-aswaq lihajatin wa lighairi haja ni wingi wa kutoka kukithiri kutoka wanawake kuja katika masoko wakiwa na haja na bila ya kuwa na haja lihajatin wa lighairi haja kwa ajili ya haja kwamba wana sababu ya kutoka na bila ya kuwa na haja bal takhruju bikamili zinatiha kaannaha tuzafu ila zawjiha eh bali anatoka huyu mwanamke bikamili zinatiha kwa ukamilifu kabisa wa pambo lake anatoka hali ya kuwa amekamilika kwenye kujipamba bal takhruju bali unamkuta anatoka huyu mwanamke kuja sokoni bikamili zinatiha kwa lililokamilika katika pambo lake kwa maana kwa pambo lake kamili anatoka kuja sokoni kapendeza kwelikweli kajitia shedo zote ameuchonga wanja kajitia lipstick eh tayari amejipaka poda yake kajipodoa kwelikweli unaenda wapi eti sokoni wakati kujipodoa huko nyumbani wala wala huoni wewe akiwa nyumbani kwake hana mambo hayo hizo rangi za midomo utaziona siku ya harusi tu ha? anatoka hali ya kuwa amekamilika mwanamke pambo lake kaannaha tuzafu ila zaujia kana kwamba huyo mwanamke ndio anapelekwa kana kwamba ni bibi harusi anapelekwa kwa mume wake eh kaannaha kana kwamba mwanamke huyo tuzafu ila zaujia ni bibi harusi sasa anapelekwa kwa mume wake vile alivyo alivyojipodoa na kupendeza kama vile bibi harusi anavyo anavyopambwa kumbe ni mwanamke anakwenda sokoni watatahadathu ma'a al-ba'a bikulli talaqatin na huyo mwanamke huyo anazungumza na wafanyabiashara huko masokoni kwa kujiachia kabisa anazungumza na vicheko eh na ndio mambo anayoyataka hayo si kwamba atakuwa na heshima atazungumza kwa sauti ya chini atauliza kile cha msingi baada ya hapo watalipa hapana bali mazungumzo yake na na wale wafanya biashara masokoni utadhani anaongea na ndugu yake labda anaongea na kaka yake au anaongea na mjomba wake namna walivyozoeana na anavyoomba kuongezwa niongeze bana eh mimi si wako unajua eh kwani ukiniongeza hiyo viazi vitu utapata hasara gani eh mimi ni wako mimi eh wanafanya hivyo masokoni hawa wanawake na ndio kitu kinachowaleta hicho bal baadhi nisa tumazihu sahib mahall bali baadhi ya wanawake bal baadhi nisai bali baadhi ya wanawake tumazihu sahib mahall eh wanawafanyia mzaha baadhi ya wanawake wanawafanyia mzaha wale wenye maduka ay sahib mahall sahibu dukkan bali baadhi ya wanawake wanawafanyia mzaha wanawafanyia utani wale wenye maduka kama ni madukani kama ni masokoni wana utani kabisa wanataniana na kuna majina mapeana kuna mwingine anamuita bamkwe mwingine shemu langu jishemu la ukweli bali kuna wengine anamuita bebi wangu eh wamefikia huko sasa haya bebi niambie hizo nyanya unauzaje we una adabu wewe humwogopi Allah yako haya kuna wachumba ana wachumba zake na hili jambo hata baadhi ya wafanyabiashara katika wanaume wamejiachia na ndio maana watu wengi wanateleza anafanya biashara wale wateja wake wanawake amewazoea kupitiliza akamuita mke mdogo wakati hajamuoa sasa ukishafungua huo mlango unatafuta nini wewe hii mathna yangu hii bana, njoo bana, ehe, nikuhudumie nini? Mathna yangu hii. Sasa mathna vipi wakati muoa au ukamuita mchumba wangu ukamuita bebi? Haya, wewe salafi, mfanya biashara, mtu wa kando, mwanamke unamhitaji hivyo, na ndiyo maana watu wanateleza. Chunga hili jambo, na wakati mwingine kama hakuna budi, mpe jina ambalo litamfanya akome aone kwamba mwelekeo wa huyu ni mwingine kama ni mtu mzima muite mama au mama mkwe haya ushakuwa mama mkwe sasa wa hakadha kwa baadhi ya wanawake wana wanawafanyia mzaha baadhi ya watu wenye maduka wa hadha khatarun na hili ni jambo la hatari shaka i wa rabbi eh adhimu na apa kwa Mola wangu mlezi qul i wa rabbi innahu lahaq eh i wa rabbi na apa kwa Mola wangu mlezi adhimu jambo hili ni kubwa mno fahrisi basi fanya pupa ye mwanamke antursili ahadan min almaharimi umtume huko sokoni mtu katika ndugu zako wa karibu una wadogo zako una mjomba wako eh una jamaa zako wa nyumbani watume sokoni upia umtume mtu katika watu wako wa karibu katika ndugu fa in lam ya'rif alhaja fa in lam ya'rif alhaja ikiwa huyo mtu uliyomtuma hakuijua haja yako kwa maana unajua ah, hawezi huyu kweli huyu ndugu yangu nikimtuma sokoni vitu ninavyovitaka havijui atanikorogea mambo huyu nimemtuma viungo vya pilau atakuja kuniletea viungo vya uji huyu hajui sasa fa in lam ya'rif alhaja ikiwa haijui haja yako fala takhruji illa bimahram basi usitoke wewe mwanamke isipokuwa uwe na maharimu wako toka na ndugu yako wa karibu ambaye hawezi kukuoa ima mume wako toka naye bwana mkubwa eh mume wangu wewe wewe mwanamke unamwambia leo nipeleke sokoni kuna vitu ninavitaka au una kaka yako akupeleke kaka yako una mdogo wako akupeleke wengine mna watoto washakuwa wakubwa toka na mtoto wako wa kiume nenda naye sokoni ili uzuie fitina nyingi basi asitoke isipokuwa na almahram kwa maana kuna baadhi ya haja pengine mwanamke aende mwenyewe si kwamba wanawake wameharamishiwa kabisa kwenda kununua madukani au masokoni lakini watoke na kujichunga kwa sababu fitna ya wanawake ni kubwa anasema fadhalika aslamu jambo hilo litakuwa ni salama zaidi hii ni saa sita na robo itatosha insha Allah taala tumeishia katika al-mukhalafat mukhalafa wa tisa kwa leo itatosha insha Allah taala na biauni Allah taala wa tawfiqihi kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki yake tutaendelea na darasa yetu kesho kwa kuanzia jambo la kumi ashiran kashfu dhiraaini walqadamain na hapa napo pana jambo kubwa la kusemwa hapa eh kufunua dhiraa mbili mikono kufunua mikono miwili na miguu litaelezwa nalo hilo tuishie hapa insha Allah taala tarehe ngapi leo tarehe 22 eh tarehe 22 Shawwal katika mwezi wa Shawwal mwaka 1445 Hijria siku gani leo siku gani leo leo Jumanne leo Jumatano yaumul arbia yaumul arbia siku ya Jumatano inshallah darasa itaendelea kesho pana maswali mazuri mazuri hapa na ya kusanya kusanya ili niyajibu kwa pamoja yameandikwa kwa hivyo inshallah tufanye subira yana wakati wake wa kujibiwa baadhi yake yanaendana